alle gulla ut i västan De har ju fisse samme vart du så Alle gulla ut i västan De har ju fisse samme vart du så De jamde di dei rå, de lamde di di rå Jamde di rå, de då de jamja i dei då Jamde di dei rå, de lamde di di rå Jamde di rå, de rå, de jamja i rå Ma, ma alle pojkar ut i västan De har ju kucke samme stackars lov Alle pojkar ut i Västanå De har ju kugg som en skackerslå Di jammeri nej la, di jammeri la di la Di jammeri la di la di la nej nej la Di jammeri nej la, di jammeri la di la Di jammeri la di